ընկերներին, որին մասնակցում էին ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանը, ԼՂ գյուղի երկողատնտեսական աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, հանրապետության շրջակազմերի եւ մի շարք համայնքների ղեկավարները։ Խորհրդակցության օրակարգի առաջին հարցը հետևյալն էր. Մեր այսօրվա հանդիպմանը մի քանի հարց ենք նախատեսել օրակարգում։ Առաջին հարցը, որը ներկայացնի պարոն Բախչյանը, այն համայնքներն են, որոնց մասով ունենք ժամկետած պարտավորություններ եւ որոնց մասով կա դատարանի որոշում եւ գտնում է հարկադիրում եւ որը խնդիր է բերում ընթացիկ գործունեությունը իրականացնելու առումով համայնքներում։ Նախ մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ այդ հոգեբանությունը, որ վարտա վերցրել են կարող են տան, կարող են չտան, նրանք երաշխիք եւ ստորագրում կամ դուք կամ ձեր նախորդները, որոնք պարտավորություն են ստանձնում այդ առումով, իմանալով դե պետությունը կների կամ պետությունը ինչ որտեղ շահդրության չի դարձնի կամ անտարբեր կլինի կամ չգիտեմ, ընդհանուր առմամբ այդ մտածելակերպը մենք պետք է մեր միջից հանել։ Իհարկե, նաև հասկանում ենք, որ ունեցել են 29 թվականից տարբեր տարիներին խնդիրներ, երաշտի պրոբլեմ, գիտեմ մկների պրոբլեմ, հրթեհների պրոբլեմ, գառնանացանում են խնդիրներ ունեցել կապված ռոռոկման հետ, բայց նաև կա կարգապահություն ֆինանսական, որը մենք պարտավոր ենք ես հետ միասին ապանել։ Գյուղի եւ նորատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը հագիս տեղեկատվություն ներկայացրեց ժամկետած փոխարոցների մանման գործընթացի մասին, նշելով, որ շրջակայքները հիմնադրամի նկատմամբ ունեն 175 միլիոն, իսկ համայնքները 157 միլիոն դրամի չափով ֆինանսական պարտավորություններ։ Ասկերանի շրջան կազմում է ժամկետանց գումարը մնացորդ 19 միլիոն 844 հազար դրամ, Հադրութի շրջանը մնացորդը 34 միլիոն 454 հազար դրամ, Մարդակերտի շրջան 49 միլիոն 398 հազար դրամ, Մարտունու շրջան 53 միլիոն 799 հազար դրամ, Շահումյանի շրջան 2 միլիոն 879 հազար դրամ, Քաշաթաղի շրջան 15 միլիոն 461 հազար դրամ։ Ընդհանուր մնացորդը տրամադրված վարչակազմերին ընդհանուր տրամադրվել է 1 միլիարդ 396 միլիոն, մնացորդը կազմում է 175 միլիոն դրամ։ Բացի դրանից, Գյուղի ժողովրդական աջակցության հիմնադրամի կողմից ուղակի փոխառություններ են տրամադրվել շրջանի համայնքների։ Սա վարչակազմերն է առանձնել համայնքներ։ Համայնքների ընդհանուր թիվը կազմում է 157 միլիոն դրամանացորդ, որից մեծ մասը, որոնք խոշոր գումարները 3 միլիոնից ավելի բոլորը գտնվում են դատարանում։ Մարտունու շրջանի օրինակ թաղավարտ համայնքն է։ Մենք դատի ենք ծրել 3 եւ ավել։ Այո, հիմնականում դրան կան նաեւ որ քիչ են։ Թաղավարտ համայնքը ունի 7 միլիոն 594 դրամ տված դատարանին, 1 միլիոն 729 հազար դրամ Նորշեն համայնքն Ամարտոնու շրջանի, Շարտար համայնքը 766 հազար դրամ, մի քանիսը մարվել է արդեն։ Հերհեր համայնք 308, Գիշի 772, 2008-ից 13 թվականին համայնքներին է տրամադրվել 2008-9 թվականների վարչակազմի։ Հավալվի ցիրկոսություն Կա դատարանի որոշում դժիր այդ մարդկանցից բռնական։ Կամ այդ մարդիկ փող չունի։ 5 տարով վճարի մի տարով, 2 տարով, 5 տարով, ունես վարձել չկա վճարել, բայց հաշիվը փակա։ Եթե դա դուրս չէ, եթե կա արդատարի վճիրը, ինչ արդեն ներկայացրած հազարդի մեմոտ ծավայինան կարչունել են ու խնդրալ են, պահանջալ են, գիտում չում հազարան անում, հաշին բացալոս ու կաշխատավար տա, տեղաչիներ նորից թարգելու Հաղաքիներին տեղ խոսքը համայնքի մասին։ Համայնքը դա դիտված է հաշիվով փակատա, չէ՞ տումի։ Այո, տումը 1 միլիոն 960 հազար։ Հաշիվով փակա, կալանքի տակը հաշիվը։ Հիմնադրամը ունի ժամանակացույց կամ օրենքի բան, վարմունքային ժամկետը որ չպիտի անցնի։ Դա դիա, դա դա ու դիա Վճիռը մենք չենք կարող ենք կպայել, վճիռը պիտի տա հարկատերին։ Հարկատերն եթե վճիռը տա, դա պիտի կալակի տակ ունի, հաշվի եմ ունացորդներ, այսինքն սա օրենքի բառերը, որից մենք չենք կարող խուսափել։ Իհարկե կա ուղղություններ, ես ուզում եմ լսեմ ձեզ, հետո որոշում կամ ծրագիր կարգի կարգայել։ Դուք գտնված դրվանով գումարը գումարներ բա։ Գումարը գումարը մարելն է, որը դրվանով գումարը, որ ես ապել դրված արկադիրին, որպես ես դուզ բոնակիչին ես գումարները հավարդի, որ որում ես գումարներ չարդ համայնքներին փոխհատուցում կտրամադրվի։ Դատի տվյալների մասով ժամանակ են տալիս մի քանի օրվա ընթացքում վարչակազմի ղեկավարներ առանձին առանձին ցուցակում ներկայանում են հիմնադրամ եւ ասում են այս ինչ այս ինչ համայնքները պատրաստեն այս վերացած պայմանում առանձին պայմանագրի ընթացքում ստանում են համապատասխան ռեսուրսը պարտավորությունները մարում են ժամկետը դուք եք տալիս դուք եք նշում արդեն բավարար մի քիչ բաժնի գնել, մինչև 1 միլիոնար, 1-2 տարի եթե մի քիչ ավելան երկարաժամ։ Առաջին, այն համայնքները, եթե ոչ մաբանություն ասի ուզի, ավանդին եթե գնային, եթե տեսնեն քնքիրը այլա, համտածեն այն պատահության մասը, որ իրար դտում է, որ ի վիճակի է հավաքագրելու ինչ որ ժամանակահատվածում, այս ժամանակահատվածում նույնիսկ սատարի։ Այն մասը, որը հնարավոր չէ արդեն իրավապահ մարմինի միջոցով կմտածեն ուրիշ ուժուններ Սալվատը։ Սա բակի տվացնի մար։ Դույս տուկանները բոլորները։ Եայն բակ եմ հաշվեկրված, եթե դեղ տան պայմանագրով տողոց, բայց հիմնական միշտանքի կմասով, ուսա եղել է տունանիցը դրիեկարդուկման ժամը, ասիկը դույս տուկանները չեն մենց ձևավորել։ Իսկ այն համայնքերում, որոնք ունեն պարտավորություն, բայց որոնց դատի տված չի, տալիս են ժամանակահատված մեկ ամիսվա շատած եղեկավարներ։ Ձեզ հետ միասին։ Տան գալիս եք ասում եք, մեկ ամիսում այսքան մարել են, այսքան մնում է մարել երկու-երեք տարում, արդեն կկիրավեք նույն սկզբունքը։ Բայց մեկ ամիս ժամանակ այստեղ, մեկ ամսով եք ինչքան հավատում եք, հավատում եք, մեկ ամսից հետո նույն որոշումը կրկնել նաև այս համայնքերի վրա։ Ստանում են համապատասխան վարկ, կամ փոխարություն մեր ասած կարողից կամ հիմնադրամից գնում կամ այդ որոշեն որտեղից որտեղ ուղղություն ունենան մարուները կատարում են նույն դուրս իրավելու ու համայնքը դառնալու է վարձունենալու այս գումարների չափով որի նախատեսում եք դուք առաջին երկի հավաքագրելով այդ նույն վարկառուներից, ամբարեխից վարկառուներից կամ ժամկետած վարկառուներից, այն մասը, որը չմարվի է թողր մասը, արդեն տարիների ընթացքում դուք կմաշեցնեք, կմոճարշարեք ձեր համայնքի եկամուտների աշխ։ Արդեն այդ ժամանակ եք կփորձենք ինչ-որ մտածենք դոտացայի տարբերակով եւ այլն։ Ինչով մենք կարող օգտակար լինենք։ Կամ դուք ինչ լրացուցիչ դուք կարող եք ունենալ վաճառելու կամ եկամուտ ունենալով, որ ձեր բնակավոր գործունեության առաջանում Սա դիտում է ուսումների տարբերակիչ։ Այդ պարագայում քրեական մասնակցողներ կասենցիաներ աշխատում են վարչակարգի ղեկավարների հետ միասին ներգրավելով, օգտագործելով մեր իրավապահ եւ օտարնավալ օրենքի ուժ։ Եթե հակաճի առաջին հատվել, պիտի տալի դա։ Այսինքն այդ փողը 3-4 տարով սա երջում ոչ թե ցանկությամբ, սա արտադրի պայմանը։ Քանի որ հավաքի ղեկավարը կառավարության երաշխիքի համար վարչապետը չէ պատասխանատու, երկիրն է պատասխանատու։ Հիմի համայնքի ղեկավարի երաշխիքի համար համայնքը պատասխանատու, հո համայնքի ղեկավարը պատասխանատու։ Համայնքը պիտի պատասխանատու, ուրիշ դրամապանություն չկա այստեղ։ Մեր համայնքի ղեկավարը հասկանա իր դիազորությունները, իր պարտականությունները, պատասխանատվության չափը, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Այո, հետագայում արդեն եթե խնդիր առաջանա, ոչ թե խնդիր մարոկները տանելուց հետո արտահանությունները արժանացրել, դիմում է դատարան։ Դատարանը բռնագրավման որոշում է կայացրել։ Դա դառնում հարկադիրին տամ։ Հարկադիրը ցույց է բռնագրավել։ Վաղը տոնը, մաշինը, երբ սիգարետի փողեր չունի, հաստատ ինչ որ ունես փաստա։ Ագրեքի պարազայի մարդու։ Մենք վեճին մեն հնարավոր չի իրա այդ։ Եթե կոմապետ կմտածենք ուրիշ ուտում է տալու։ Եթե խոսքը համակիր է, նախին համարը, իր անունը դա նրանով աշխատան չանա, բռնականներին է, օրենք բոլոր, ասին, բոլոր ռոգանները տիրավեն, բոլոր գործիքները տիրավեն, որտեղ ինչպես կարելի, համար երեխավայրը կարող մի ուրիշ Ես չեմ հավատում, բացի մի քանի մի քանի հոգու մնացածին բոլորից կարելի է բռնականներ։ Առաջին հերթին հողը, հողը բռնականներ վաճառել ուրիշի վրա, հետո մնացածն է սպասում։ Հանեց բոլոր նախին համայնքի ղեկավարները հաստատ ունեցված Շնորհ Ստեփանակերտ քաղաքում դե վարկանում իրեք օր կամ 5 օր կամ միամիս կամ երեք ամիս ուշադրություն ատոն է դեռ խախտումը։ Կամ չունի ինչի համար, մենակ դուք դիազն դու տոնը գրաու դեր այս շիշոնը բնական դու արդեն արդեն ես վաստի վրա։ Ուրիշ դեր չկա, կամ կամ կարգապահությունը խախտում են ու արդյունքում։ Պիտի դադարեցնեն կնդանուր երկրում բարգավորումը, կամ պիտի կարգապահությունը պատիժ։ Հիմի նշեցի ես Դա տիտուլարներին առաջարկությունը սա է, համայն ղեկավարներ։ Ով չունի իմաստ է որ հաշվում փակվելու է։ Իզնից անկախ դա վարչապետի որոշում չի, դա գիտեմ, հիմնադրամի տնօրենի որոշում չի։ Սա օրենքի պահանջը, դիմելված դատարան կամ հետա դիտված արդեն փակած ու այդ գումար չեք կարողանալու օգտագործել։ Եվ ստիպած ամիսներով, տարիներով կարող աշխատավար դիմալ ծախսել չկարողանալ կատարել։ Այն համայնքները, որոնց մասով դատարան չի տվել։ Տալիս եմ նորից սկսում եմ մեկ ամիս ժամանակ։ Մեկ ամսվա ընթացքում ներկայացնել առաջարկություն։ Կամ նորից ստանալ վարկ երկարաձգել մարելա եղած պարտավորությունը, գրաֆիկ առաջարկությունը թողնում եք ձեզ, դուք պարտավոր եք համայնքի ղեկավարն, վարչակազմի ղեկավարն, խնդրում եմ հետևեք այս առումով։ Բոլոր վարկառուներին տալ դատի կամ հետները կնքել նրանից Մարտակերտի շրջակայքի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանին Ամենաշատ Մարտակերտի շրջակայքի ձեզ համայն ուզում մարտակեր բաց գործակալությունով ներքին հողատա հողատարյուններ մեկ։ Հիմնական միշտ 30 միլիոն ամենի համայնքներ այդ դատի տվածն է նկասում Վլադիկ Ռուբեն։ Անթանորը 38 միլիոն 459 հազար։ Հրանոց տեղում պրոբլեմներ ունեն։ Մնում է Իրան, որի ժամանակ ղեկավարները դատի տան թե չէ, բարելի ասել Արուբի բաժինը վանդրում է։ Ասի 2 միլիոն 460 հազար։ Մարտակերտ մայր 1 միլիոն 307 հազար, Արաբետ Թուրքի, Ռուսաստանում Իրանի 1 միլիոն 15 հազար, Ռազմանիան 1 միլիոն 300 հազար, մեկը Ամերիկա դեպի Ռուսաստանը 2 միլիոն 300 հազար։ Դեպի Չերեշ Ռուսաստանի հետ հազար։ Վարչապետը համայնքների ղեկավարներին պարտավորեցրեց օգտագործել իրենց հնարավորությունները այս գործընթացը արդյունավետ ավարտին հասնելու համար, որպեսզի անբարեսիչ վարկառոնների պատճառով չտուժեն նաև մյուս քաղաքացիները։ Խորհրդակցության երկրորդ մասը նվիրված էր լոգատնտեսական հարցերին։ Բարեկամներ, այս մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Thank you.